Така думка керівників нашого руху опору. Якогось досвіду в боротьбі ти вже набула тут, але, очевидно, там буде набагато важче. Ірина зітхнула. Коли ми всі разом не страшно й умерти, а тепер тривожить невідомість. Віра Вдовенко зняла теплу фуфайку. Візьми, в дорозі сходиться. Мені ж наші в'язальниці пообіцяли вивізати вовняну тілогрійку. Група жінок, що їхали на барт, підняли в досвіта. І знову холодний, незатишний товарняк цього разу для перевозки коней. На підлозі що збереглися сліди перегородок. Такий вагон містив вісім коней. в'язні вже набилось більше півсотні двері зачинили і запломбували знадвору. У вагоні напівтемрява. Ледь пробивалась смужечка світла крізь вузенькі віконечка з гратами. Настрій усіх був пригнічений. Серед цивільних, яких відправляли в барт, була і Оксанка. десь тоді, як після ревіру, її переховували військовополонені, щоб вона не потрапила до крулечок. Оксана подружилася з ними. Валю Самойлову навіть полюбила. Та, власне, це ж завдяки їй і лікарці Антоніні вона не померла тоді від мокроту, а потім від запалення легеню, Не була відправлена в транспорт на небо. Десь посеред дороги від Равенсбрюка до Барта на одній станції поїзд зупинився. Зайшов німецький офіцер. Полонянок вигнали з вагона і вишукували в колону. Німецький офіцер походжав вздовж колони і пильно приглядався до кожної з дівчат. Усі молоді, це добре, сказав по-німецьки. Потім підходив до тих, кого уподобав, безцеремонно вказував пальцем до, до, до, ап. Офіцер відібрав біля 12 дівчат на свій смак. Серед них були Оксана Безсмертна, Валя Самойлова, Люда Гаєвська, Галя Забродська. Отже, відібрав наймолодших і найвродливіших. Відібраних дівчат посадили в фургон разом з німецькими автоматниками, а решту загнали у вагон. Двері закрутили дротом. Офіцер сів у машину з шофером, і дівчат повезли, нічого їм не кажучи. Їхали досить довго. Від побережжя Балтики у глибину Німеччини. Дівчата сиділи на лавках арештанської машини, де навіть віконечок не було, щоб роздивитися, куди ж їх везуть. На серці було тривожно. Куди ж вони збираються нас вести? І чому відділили від наших подруг? Тривожно шепотіла всім Галя Забруцька. Полізли усі як овечки в машину, нічого не спитавши. Та капець нам. Хочуть тихцем позбутися непокірних. тоді взяли і лозову. Вона найбільше бунтувала проти чорного транспорту і так званих преміальних талонів за сумлівну роботу. Не такі вони дурні, щоб дешеву робочу силу пустити в розход. Вони вичавлять з нас усі сили, а потім викинуть як непотріб. Машина зупинилась перед залізною брамою. Шофер відчинив двері, випустив дівчат. По вишках з вартовими видно, що це концтабір. Ось так. З огню та в полум'я, каже Люда Гаєвська. Все одно і тут на війну працювати не будемо, рішуче заявляє Варя Самойлова. У супроводі есесівців і собак дівчат привели до бараків. Офіцер кудись побіг, а дівчата стоять на дощі, роздягнені, голодні, адже в дорозі їх ніхто не годував. Просто перед ними похмурий двоповерховий будинок і за нього вийшла колона чоловіків в смугастій табірній одежі. Коли в'язні порівнялися з дівчатами, хтось із них сказав Жіноче поповнення в Бухенвальд. Руські єсте? А може, хто з України? Я з Києва. Вихопилась Валя, заявивши, що і тут, у відомому всім пеклі є теж свої земляки оглянулась, щоб подивитися, хто ж запитав, але побачила лише згорблені спини і смугасті куртки. В'язні побоялись навіть повернути голови у бік дівчат. І все ж на душі у бранок стало тепліше. Отже і тут є свої, значить, знайдуться і друзі. Вони ще довго стояли в дворі під охороною есесівця з собакою на поводку. З будинку вийшов невисокий назріст, худий, як засушений гриб, чоловічок з пов'язкою на рукаві. Підійшов до есесівця, щось йому сказав. Той засміявся і нецензурно вилаявся, дивлячись на дівчат. Засушений гриб наблизився до дівчат, запитав. Звідки ви, дівчатка, чи ви хоч знаєте, навіщо вас сюди привезли? ми військовополонені і працювати на воєнних об'єктах не будемо, проговорила Валя не раз повторювану фразу. Вона вже приготувалась до того, що її ударять, як це робили в гестапо Равенсбрюка. Але на їхнє здивування засушений гриб стиснув руку в кулаці і, приклавши її до грудей, впівголоса сказав їх біндовський комуніст, Ротфронт. Дівчата порозкривали роти від здивування. І тільки тепер на рукаві й на грудях німця побачили пришитий поверх смугастої табірної одежі червоний вінкель. Так в таборах мітили комуністів. Я, Альфред Буцоль, якщо вам буде дуже зле, Відшукайте мене, може, в чомусь і я зможу вам допомогти. Більше нічого не встиг сказати дівчатам німець, що назвав себе комуністом, довіршись радянським військовополоненим. Отже, і у цьому фашистському лігві є люди, які можуть підтримати їх у важку хвилину. За спиною пролунав крик Ахтунг. Дівчат повели в приміщення. Довгим коридором вони дійшли до якоїсь кімнати. Під стінами стояли есесівці, які дивились на дівчат, як на рабинь, що їх привели на продажу.